Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel murselin nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. İnşallah sahaba mövzusunda sahaba barəsində əqdəmiz və səhabənin məşhurlarından birisi olan Muaviyyə bin Əbu Sufyan radiyallahu anhu. Onun barəsində əhl-i sünnət məhzəbinin mövqeyi, əhl-i sünnət imamlarının və sələf salihin sözləri, qövülləri, yəni e, bizim əhl-i sünnət məhzəbinə görə əhl-i sünnət üləmasının Müaviyyə bin Əbu Sufyan barəsindəki mövqeyi. Birinci səhabə mövzusu bizim əhl-sünnət məzhəbinin əqidə mövzularından birisidir. Səhabə mövzusu, səhabəyə qarşı olan münasibət, səhabə barəsindəki bizim eytiqadımız bu, əqidənin, əhl-sünnət əqidəsinin mövzularından birisidir. Allah subhanahu wa ta'ala Bəqərə surəsinin 137-ci ayətində buyurur ki, fəin əmənu bimisli mə əməntum bihi fəqat ihtədəf. Əl-əyə, əgər onlar da sizin iman gətirdiyiniz kimi iman gətirərlərsə, hidayət yolunda olarlar. Təfsirsilər ayətin təfsirində deyirlər ki, sizin iman gətirdiyiniz kimi iman gətirərlərsə, yəni sahabələrin iman gətirdiyi kimi iman gətirərlərsə. Deməli, sahabələrin imanı nümunədir. Onlardan sonra gələn insanlar ayətə görə onların iman gətirdiyi kimi iman gətirərlərsə doğru yolda olarlar. İnşallah Allah Subhanahu ayətinin əhlüsünnə təfsirçilərinə görə mənası bu deməkdir. <clears throat> İmam Əbu Zərə Ər-Razi rahimehullah buyurur ki, "İzə ra'aytər racul yentəqid yentəqis ahadan min əshabin nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, fa'lam ennehu zindiq." İmam Əbu Zar Ər-Razi buyurur ki, əgər bir kişini görsən ki, Allah Rəsulunun sahabələri barəsində onların nöqsanlarından danışır, bil ki, həmən kəs zındıqdır. Və zəlikə ənnə Rasulallah sallallahu səlləm innənə haqqun vəl-Qur'an haqq. Və innəmə əddə ileynə hədəl-Qur'an və sunən əshəb Rasulillah sallallahu səlləm. Bu ona görədir ki, Allah Rəsulu və Quran bizim üçün haqqdır. Və bu haqqı bizə əda edən, bizə çatdıran və Allah Allah Subhanahu taalanın kitabını və Allah Rəsulunun sünnətlərini bizə əda edən, gətirib çatdıran Allah Rəsulunun sahabələridir. Və innəmə yuriduna an yəcrəhu şuhuduna liyubtilul kitab və sünnə. Və bu insanlar, yəni sahabələr barəsində pis danışan insanlar bizim şahidlərimizi, yəni Quranı sünnəti bizə nəql edən insanları cərh etməklə, yəni onların xəbər nəql etməkdə, sözlərinin qəbul edilməkdə e, güvənilən insan olmadıqlarını deməklə kitabı və sünnəti iptal etmək istəyirlər. Vəl cərhu bihim əvlə və hum zənədiqə və bu kəslərin özlərini cərh etmək daha övlədir, daha, daha üstündür, çünki onlar zındıqlardırlar. Deməli, bu İmam Əbu Zərənin sözünü Xətib Bəğdədi Kifayə kitabında 49-cu səhifədə nəql edir. Muaviyyə bin Əbu Sufyan radiyallahu anh, deməli başda dedim ki, sahabələrin məşhurlarından birisi olan Muaviyyə bin Əbu Sufyan barəsində inşallah zikr edəcəm. Muaviyyə bin Əbu Sufyan radiyallahu anhu kimdir? İmam Tabari rahiməhullah öz tarix kitabında 5-ci cilddə 329-cu səhifədə Muaviyyə bin Əbu Sufyanın tərcüməyi halı, yəni kimliyi barəsində məlumat verir. Muaviyyə bin Əbu Sufyan peyğəmbərlikdən 5 il, 7 il və yaxud da 13 il öncə Məkkədə dünyaya gəlib. Sonra atası Əbu Sufyanın İslamı qəbul etməsindən sonra atası ilə birlikdə Mədiniyə hicrət edir. Və Allah Rəsulü aleyhissalatü və sələm Muaviyyə bin Əbu Sufyan və Hütət bin Yəzid arasında qardaşlıq yaradır və Muaviyyə bin Əbu Sufyan radiyallahu anhu Osman ibn Əffan və Omar ibn Xattab radiyallahu anhuma bu iki Raşidi xəlifənin xilafəti zamanında 20 il Şamın əmri olmuşdur və hicrətin 60-cı ilində Rəcəb ayında Dəməşqdə vəfat etmişdir və vəfat etdikdə Muaviyyə bin Əbu Sufyanın 78 yaşı var idi və cənazəsini Dahhaq bin Qeys Əl-Fihri radiyallahu anhı qıldırır. Və Muaviyyə bin Əbu Sufyanın İslamı, yəni İslamı qəbul etməsi barəsində İslam alimləri ixtilaf etmişlər. Yəni, İslamı qəbul etməsinin vaxtı, zamanı barəsində ixtilaf etmişlər. Əhl-Sünnətin bir qrup alimi deyir ki, Muaviyyə bin Əbu Sufyan Məkkənin fəthindən öncə iman gətirmişdi. Bir qrupu isə deyirlər ki, Məkkənin fəthindən sonra iman gətirmişdir. Həfiz Zəhəbi rahiməhullah Tərixül İslam, İslam tarixi adlı kitabında buyurur ki, Əsləmə Muaviyyə qablə əbihi fi umrətil qada və bəqiyə yəxafu minəl xuruc ilə nəbi s.ə.v min əbihi. Sümmə qalə və əzhərə İsləməhu yevməl fəth. İmam Zəhəbi buyurur ki, Muaviyyə bin Əbu Sufyan qəza ümrəsində İslamı qəbul etmişdir atasından öncə və Məkkənin fəthinə qədər atasından qorxaraq Məkkədə qalmışdır və Allah Rəsulunun yanına gedə bilməmişdir və Məkkənin fəthində isə İslamını izhar etmişdir, yəni İslamını bildirmişdir. İmam Zəhəbi bunu öz tarix kitabı 4-cü cild 308-ci səhifədə bildirir. Həmsinin Həfid ibn Həcər Əsqalani rahiməhullah Fəthül Baridə, sonra Əl-İsabə Və Ət-Təqrib, Təqrib adlı əsərlərində deyir ki, <clears throat> Muaviyyə bin Əbu Sufyan fətdən öncə müsəlman olmuşdur. Həmçinin Əbu Nuaym Rahiməhullah Mərifət-i Səhəbə adlı əsərində Muaviyyə bin Əbu Sufyanın Məkkənin fəthindən öncə müsəlman olduğunu bildirir. Və Muaviyyə bin Əbu Sufyanın Məkkənin fəthindən sonra da müsəlman olduğunu deyənlər var. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله sual fi Muaviye bin Ebu Sufyan. Muaviye bin Ebu Sufyan barəsində sual adlı risaləsində buyurur ki, Və əmmə Muaviye bin Ebu Sufyan və əmsaluhu minət-tulaqa. الذين أسلموا بعد فتح مكة كإكرمة بن أبو جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفان بن أمية وأبو سفيان بن حارث deməli və haulai və qeyruhum mimmen hasuna islamuhum bi ittifaq al-muslimin ləm yuttəhəm əhədun minhum bə'də zəlikə binifəq. İbn Teymiyyə buyurur ki, Muaviyyə bin Əbu Sufyan və onun mislində olan Tulaqa toplumu. Hansılar ki, Məkkənin fəthindən sonra İslamı qəbul etmişlər. Bunlara misal olaraq İkrimə bin Əbu Cəhil, Həris ibn Hişəm, Suheyl ibn Amr, Safvan bin Umeyyə, Əbu Sufyan bin Həris, Bunların hamısı və digər tüləqə toplumundan olanlar, hansılar ki, müsəlmanların ittifaqı ilə bunların İslamı gözəl olmuşdur. Bunlardan heç birisi bundan sonra, yəni Məkkənin fəthindən sonra heç bir kəs tərəfindən nifaqla ittiham olunmamışdır. Tüləqa kəlməsi, burada İbn Teymiyyənin sözündə keçən tüləqa kəlməsi Allah Rəsulunun Məkkənin fəthində dediyi sözdür ki, Məkkə əhalisinə xitaban buyurur ki, İzhəbu əntum tüləqa, gedin siz azad edilənlərsiniz. Deməli, İbn Teymiyyə Rahiməhullahın bu sözünə görə Maviyyə bin Əbu Sufyan və digər zikr edilən şəxslər, məşhur insanlar Məkkənin fəthindən sonra iman gətirmişlər və İslamları gözəl olmuş və bundan sonra bu kəsləri nifaqda heç bir kəs, müsəlmanlar ittifak etmişdir ki, bu kəsləri nifaqda heç bir kəs ittiham etməmişdir. Və nəyə görə sahabələrin içərisində, Allah rəsulunun sahabələrinin içərisində Muaviyyə bin Əbu Sufyan barəsində əhl-i sünnətin görüşünü, əhl-i sünnətin imamlarının münasibətini zikr edirik. Ona görə ki, Muaviyyə bin Əbu Sufyan sahabələr içərisində ən çox insanların dilində zülmə məruz qalan, insanların dilində tənqid olunan, pislənən insan olduğuna görə, ona görə ən çox kim insanlar tərəfindən zülmə məruz qalırlarsa, onu müdafiə etmək daha doğrudur. Əbu Tubə Ər-Rabi Əl-Hələbi rahiməhullah buyurur ki, Muaviyyə sitrun li əshabi Muhammed sallallahu aleyhi səlləm. Muaviyyə Muhammed sallallahu aleyhi səlləmin səhabələrinin örtüyüdür, hicabıdır. فَاِذَا كَشَفَ الرَّجُلْ اَسْسِتْرَ اِجْتَرَأَ مَا وَرَاهُ Əgər bir kişi hicaba qarşı, hicaba açarsa, örtüyü asarsa, arxasında olanlara qarşı daha cəsarətli olar. Yəni, sahabə mövzusunda azğınlığın başlanğıcı, sahabə mövzusunda azğınlığa düşən firqələrin azğınlığının başqa, başlanğıcı bu sahabə ilə olur. Yəni, birinci bu sahabəyə qarşı pis mövqeydə olurlar, ondan sonra isə digər sahabələrə qarşı həmən iftiraları, həmən pis sözləri deməyə başlayırlar. Yəni, birinci acığınlığın sahabə mövzusunda başlağı Muaviyyə bin Əbu Sufyandır. Deməli, indi Muaviyyə bin Əbu Sufyanın Allah Rəsulunun hədislərində, sahabələrin, tabinlərin sözlərində Muaviyyə bin Əbu Sufyanın fəzilətləri. Yəni, sələfin sözlərində Muaviyyə bin Əbu Sufyanın fəziləti ilə bağlı varid olan nəqillər. İmam Buxari rahiməhullah öz səhiyində rəvayət edir. Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, Əvvəl ceyşin min ümməti yağzunəl bəhr qad əvcəbu. Ümmətimdən ilk dənizlə döyüş edən qoşun vacib etdi. İbn Həcər Əsqalən rahiməhullah Fətul Barədə bu hədisi şərh edir və buyurur ki, Fadlun li Muaviyyə, liənnəhu əvvəl mən qadəl bəhr. Bu söz Allah Rəsulunun hədisi Muaviyyənin fəziləti ilə, fəzilətinə aiddir. Çünki dənizlə ilk döyüş edən sahabə, bu ümmətdə ilk insan Muaviyyə bin Əbu Sufyan olmuşdur. İlk dəfə bu ümmətdə dənizlə döyüş edən Muaviyyə bin Əbu Sufyan olmuşdur. İndiki Aralıq dənizində Kipr adlanan bu gün Kipr adlanan adanı ilk dəfə Əməvi dövlətinin başlanğıcının xəlifəsi olan Muaviyyə bin Əbu Sufyan dənizlə hücum edib Kipr adasını xilafətin torpaqlarına qatmışdır. Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam Muaviyyə bin Əbu Sufyanı zikr edərək belə dua edir. Allahümmə cəəlhu hədiyən məhdiyyən vahdi bihi. Allahım, onu hidayətdə et, onu mehdi et və onunla insanlara hidayət ver. İkinci duada Allah Rəsulü buyurur ki, Allahümmə əllim muaviyyətəl kitab. Vəl hisab və qihil əzəb. Allahım, müaviyyəyə kitabı örgət, ona hesabı örgət və onu əzabdan qoru. Allah Rəsulü aleyhissalatu vəssalam hədisdə buyurur ki, Səyəkunun nubuvvətun və rəhmətun. Peyğəmbərlik olacaqdır və rəhmət olacaqdır. Sümmə yəkunu xilafətun, nubuvvətun və rəhmətun. Sonra isə xilafət olacaqdır, peyğəmbərlik olacaqdır və rəhmət olacaqdır. Summa yakunu mulkun və rəhmətun. Sonra isə məliklik olacaqdır, mülk olacaqdır və rəhmət olacaqdır. Summa yakunu mulkun adud. Sonra isə sərt sultanlıq olacaqdır. Bu hədisi e, İmam Tayalisi və İmam Əhməd və İmam Bəzzar və Dəraqutni və İraqi bu imamlar öz sünənlərində, müsnətlərində rəvayət etmişdir. Hüzeyfə bin Yəmən radiyallahu anhudan Və Şeyx Muhammed Nasiruddin Əlbəni bu hədisi Silsilətül Əhadis-i Sahiyyədə səhih hədis kimi rəvayət etmişdir. İbn Teymiyyə rahiməhullah bu hədisi şərh edərək buyurur, buyurur ki, peyğəmbərlik olacaq, rəhmət olacaq. Bu Allah Rəsulunun peyğəmbərliyinin peyğəmbərlik dönəmidir. Sonra xilafət olacaqdır. Peyğəmbərlik olacaqdır və rəhmət olacaqdır. Bu dörd Raşidi xəlifənin xilafətidir. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur. Summa yakunu mulkun və rahmetun. Sonra isə rəhmət olacaqdır və mülk olacaqdır. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bu rəhmət, bu mülk Muaviyə bin Əbu Sufyanın məliklik dönəmidir. Summa yakunu mulkun adudun. Sonra isə sərt sultanlıq olacaqdır. İbn Teymiyyə buyurur ki, Muaviyədən sonra olan Əməvi dövlətidir ki, sərt dövlət olacaqdır. Məsələn, Həccac bin Yusufi buna misal demək olar. Ancaq bu hədisdə Allah Rəsulu buyurur ki, 4 Raşidi xəlifət, xəlifədən sonra olan məlikliyi rəhmət adlandırır. İbn Teymiyyə rahimehullah da hədisin şərhində buyurur ki, bu məliklik Muaviyə bin Əbu Sufyanın sultanlıq dövrüdür. Qalə Umar ibn Xattab radiyallahu anhu. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, Təskuruna Kisra və Qeysər və təhəəhümə və indakum Muaviyyə. Muaviyyə sizin yanınızda ola ola siz Kisranı, Qeysəri və onların zəkalarını, ağıllarını xatırladırsınız. Burada Ömər bin Xattab Muaviyyənin, yəni məth edir, onun daha ağıllı insan olduğunu vurğulayır. Qalə Əbu Darda radiyallahu anhu. Əbu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, Mə rəeytu əşbəhə salətə bi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm min əmirikum həzə, yəni Muaviyyə. Əbu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, mən Allah Rəsulunun namazına daha bənzər namaz bu əmrinizdən başqa heç kəsdə görmədim. Yəni, Muaviyyə bin Əbu Sufyan. Qalə Səd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anhu, Mə rəəytu əhədən bədə Usman əqdə bi haqqin min sahibi həzəl bəb, yəni Muaviyyə. Səd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anhu buyurur ki, mən Osmandan sonra haqqa daha doğru, daha çox isabət edən bir kəs görmədim. Yalnız bu, qap bu qapının sahibindən başqa və Muaviyyə bin Əbu Sufyanın qapısını göstərir. Qalə Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma buyurur ki, Mə rəəytu əhədən əsfadı min Muaviyyə. Muaviyyədən daha yaxşı idarəçi görmədim. Qalə Ravi. Ravi deyir ki, Vələ Ömər, bəs Ömər. Abdullah bin Ömər radiyallahu anhuma buyurur ki, Kənə Ömər xeyrən minhu. Ömər ondan daha xeyirli idi. Və kənə Muaviyyətu əsfadı minhu. Muaviyyə isə ondan daha yaxşı idarəçidir. <clears throat> Qala Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, Leysə əhədun minnə a'lamu minəl mua, min Muaviyyə. Bizim içərimizdə Muaviyyədən daha elmli şəxs yox idi. Qalət ummul müminin ummu Habibə. Möminlərin anası Ummu Habibə, Ramlə, Muaviyyə bin Əbu Sufyanın bacısı buyurur ki, bu cür dua edir. Allahumma əmtini bi zəvci Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm. Və bi əbi əbi Sufyan və bi əxi Muaviyyə. Möminlərin arası Ummu Habibə radiyallahu anhə belə dua edir. <clears throat> Allahım məni ərim Allah Rəsulu sallallahu aleyhi səlləm, atam Əbu Sufyan və qardaşım Muaviyyə ilə məmnun et. Qalət Əişə radiyallahu anhə, Əişə radiyallahu anhə deyir ki, İnni la ətəmənnə ən yəzidallahu əzzə və cəllə muaviyyətə min umri ilə umrihi. Mən Allahdan təmənna edirəm ki, Allah mənim ömrümdən Muaviyyənin ömrünü artırsın. Qalə Mücahid rahiməhullah, böyük tabiin Mücahid rahiməhullah buyurur ki, Ləv rəəytum Muaviyyə ləqultum hədəl mehdi min fadlihi. Əgər Muaviyyəni görsəydiniz, fəzilətindən dolayı bu mütləq mehdidir deyərdiniz. Və qilə lil Hasan el-Basri rahimehullah. Hasan el-Basri rahimehullah'a sual verilir. Soruşulur ki, inna nasan yəşhədun alə Muaviyyətə və zəviyyəhu finnar. İnsanlar Muaviyyəyə və onun övladlarına odda olmaları ilə şəhadət gətirirlər. Qalə Həsən el-Basri, Həsən el-Basri buyurur ki, Lə'anəhumullah, Və mə yudrihmən nafinnər. Allah onlara lənət etsin. Onlara kim xəbər verir ki, onlar oddadılar. <coughs> Qalə İmam Əhməd rahiməhullah. İmam Əhməd rahiməhullah buyurur ki, Əbul Muaviyyə xalül müminin və İbn Umar xalül müminin. İmam Əhməd buyurur ki, rahiməhullah, mən deyirəm ki, Muaviyyə və İbn Ömər möminlərin dayılarıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muhammed Nasiruddin Əlbaninin Silsiləsi Sahihədə 2036 nömrəli e, hədisdə rəvayət etdiyi hədisdə Allah Rəsulü Aleyhissalatu vesselam buyurur ki: "Kullu səbəbin və nəsəbin munqata'un yawmal qiyamə. Qeyrə səbəbi və nəsəbi. Qiyamət günü bütün səbəblər və bütün nəsəblər, yəni qohumluqlar qopuqdur, kəsikdir. Yalnız mənim səbəbimdən başqa və yalnız mənim nəsəbimdən, yəni mənim qohumluq əlaqələrimdən başqa. Və fi rivayətin qeyrə nəsəbi və sıhri. Digər bir rəvayətdə isə Allah Rəsulü buyurur ki, mənim nəsəbimdən və mənim sehr, yəni zövcələrimdən olan qohumluq əlaqələrimdən başqa. Deməli, Allah Rəsulunun qohumları və zövcələrindən olan qohumları qiyamət günü yenə Allah Rəsulunun qohumlarıdır. Və Muaviyyə bin Əbu Sufyan, Allah Rəsulunun zövcəsi Ummu Həbibə Ramlənin qardaşı olduğuna görə və Abdullah bin Ömər radiyallahu anhuma Allah Rəsulunun zövcəsi Hafsanın qardaşı olduğuna görə və bu hədisə görə İmam Əhməd rahiməhullah buyurur ki, Muaviyyə və Abdullah bin Ömər möminlərin dayılarıdır. Qiləli Abdullah ibn Mübarək Abdullah bin Mübarək rahiməhullah soruşulur ki, eyyuhuma əftəl huvə əv Umar bin Abdüləziz Ömər bin Abdüləziz və yaxud da Muaviyyə bin Əbu Sufyan bunların hansı daha fəzilətlidir? Abdullah bin Mübarək rahiməhullah cavab verir ki, لتراب في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من Umar bin Abdülaziz. Muaviyyə bin Əbu Sufyanın Allah Rəsulu ilə birlikdə olduqda onun burnunda olan toz Ömər bin Abdüləzizdən fəzilətlidir və daha xeyirlidir. Kale İbn Mübarek rahimahullah. An Muhammed ibn Muslim an İbrahim ibn Muyasser. Deməli Abdullah ibn Mübarek Muhammed ibn Muslimdən o da İbrahim ibn Muyasser'dan deyir ki: "Mâ ra'aytu Umar bin Abdul Aziz daraba insanan qattu illa insanan şatama Muaviye fa innehu darabahu aswatan." Deyir ki, mən Ömer bin Abdüləzizi heç vaxt bir insanı vuran görmedim. yalnız Muaviyyə bin Əbu Sufyanı söyən kəsdən başqa. Muaviyyə bin Əbu Sufyanı söyən kəsləri qamçı ilə vurardı Ömər bin Abdüləziz. Və əhlüsünnət uləmasının, əhlüsünnət imamlarının Muaviyyə bin Əbu Sufyanla bağlı sözləri, yəni əhlüsünnət imamlarının nəzdində Muaviyyə bin Əbu Sufyanın kimliyi. Qalə Muvaffiq ibn Qudamə əl-Məqdis rahiməhullah. İbn Qudamə əl-Məqdis rahiməhullah məşhur əqidə kitabı olan Lümətül Eytiqad adlı kitabında buyurur ki, "Və Muaviyyə xalul müminin və katibu vahyillah və ahadu xulafa'il muslimin." Muaviyyə möminlərin dayısıdır və Allahın vəhyinin katibidir və müsəlmanların xəlifələrindən birisidir. Qalə Şərh Təhaviyyə İbn Əbil İz Əl-Hənəfi. Tahavi əqidəsinin şərhçisi İbn Əbil İz Əl-Hənəfi rahimehullah Təhaviyyənin şərhində buyurur ki: Əvvəli mulukul muslimin Muaviyyə və huvə xeyru mulukul muslimin. Müsəlmanların məliklərinin birincisi Muaviyyədir və o müsəlmanların məliklərinin xeyirlisidir. Qalə İmam-ı Zəhəbi fi Siyaril Ələmin Nubalə İmam Zəhəbi Siyar-i Ələmin Nubalə adlı əsərində buyurur ki, Əmir-il müminin məlikul İslam, möminlərin əmiri və İslamın məliki. İmam Buxari rahiməhullah öz səhih əsərində, hədis toplumunda Kitab Fəzəl Əshabin Nəbi s.ə.v Allah Rəsulunun sahabələrinin fəzilətləri adlı bir kitab var. Səhih Buxarı da bu 62-ci kitabdır. Nə də ki, Səhih Buxarı kitablardan ibarətdir. Məsələn, Kitab-ı Tahara, Kitab-ı Salat, Kitab-ı Zəkat və s. Namaz kitabı, zəkat kitabı, oruc kitabı. Alimlər bu kitablara İmam Buxarının məhzəbləri deyirlər. Və bu kitab əhl-i sünnətin eytiqadına görə Səhih Buxari Allahın kitabından sonra ən səhih, ən eytimad edilən kitab sayılır. Deməli, bu Səhih Buxaridə İmam Buxari 62-ci kitab olaraq bildirdiyi Allah Rəsulunun sahabələrinin fədilətləri kitabında 28-ci bab olaraq zikr edir ki, zikr Muaviyyə radiyallahu anhu, Muaviyyə radiyallahu anhunun zikri və üç hədis zikr edir Muaviyyə bin Əbu Sufyanın fəziləti ilə bağlı. Birinci hədisdə İbn Əbu Muleyka adında ravi deyir ki, Əftərə Muaviyyə bə'dəl işə bi rükətin fəətə İbn Əbbəs fəqalə də'hu fəinnəhu qad sahibə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm Deməli, Muaviyyə bin Əbu Sufyan işə namazından sonra bir rükət vitr namazı qılır və İbn Abbasın yanına gəlinir, deyilir ki, yəni Muaviyyə bin Əbu Sufyan İşa namazından sonra bir rükət vitr namazı qılır. İbn Abbas radiyallahu anhümə İbn Əbi Muleykəyə xitaban buyurur ki, Dəhu fə innəhu qad sahibə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Sən onu boş burax, o Allah Rəsulunun sahabəsidir. İbn Abbas Muaviyyə bin Əbu Sufyanın Allah Rəsulunun sahabəsi olduğuna şəhadət getirir. İkinci hədissə Yenə İbn Əbu Muleyka buyurur ki, Qiləli İbn Abbas, İbn Abbasa deyilir ki, Həlləkə fi əmiril müminin Muaviyyə fə innəhu mə əftərə illə bivahidətin. Sən möminlərin əmri Muaviyyə bin Əbu Sufyan barəsində nə deyə bilərsən? O, yalnız vitr namazını bir rükət qılır. İbn Abbas buyurur ki, innəhu fəqih, o fəqihdir. Yəni, Muaviyyə bin Əbu Sufyan barəsində Abdullah bin Abbas buyurur ki, innəhu fəqih, o fəqihdir. İmam Buxarinin Muaviyyənin fədilətləri ilə bağlı zikr etdiyi hədislərin üçüncüsü, üçüncü hədisdə İmam Buxari Muaviyyə bin Əbu Sufyan radiyallahu anhın özündən nəql edir. Muaviyyə radiyallahu anh buyurur ki, İnnəkum tusallunə salət ləqəd sahibnə nəbi s.ə.v Mə rəəynəhu yusəllihə və ləqəd nəhənə anhumə yə'nir rəqəteyni bə'dəl əzr Muaviyyə radiyallahu anhu buyurur ki, Siz namaz qılırsınız. Biz Allah Rəsulunun sahabələri olmuşuq. Onun belə namaz qıldığını görməmişik. Və Allah Rəsulu bundan nəhy etmişdir. Yəni, əsr namazından sonra qılınan iki rükət sünnət namazını. Muaviyyə, Muaviyyə bin Əbu Sufyan görür ki, insanlar əsrdən sonra iki rükət namaz qılır və insanlara xitabən deyir ki, biz Allah Rəsulunun sahabələri olmuşuq və Allah Rəsulunun bunu nəhy etdiyini bilirik. Bu İmam Buxarinin öz səhiyində Səhabələrin fəzilətləri kitabı 62-ci kitab 28-ci bab Muaviyə bin Əbu Sufyanın fəzilətləri ilə bağlı zikr etdiyi 3 hədisdir. Qalə Şeyxül İslam İbn Teymiyyə fi Minhəcüs Sünnə İbn Teymiyyə rahiməhullah Minhəcüs Sünnə 4-cü cild 439-cu səhifədə buyurur ki: "İstəktəbəhun Nəbi sallallahu alayhi və sallam li xibrətihi və əmanətihi." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Muaviyyəni əmin insan olduğuna görə və bazarıqlı insan olduğuna görə özünə katib etdi. Qalə İmam-ı Şafii rahiməhullah. İmam Şafii Um kitabı 4-cü cild 87-ci səhifədə buyurur ki, İnnə Muaviyyə radiyallahu anhu ləhu fikhun və ilmun. Muaviyyə radiyallahu anhu elm və fiqh sahibi idi. Rava Əl-Beyhəqi ən İmam Əhməd. Ənəhu qal. İmam Beyhəq rahiməhullah, İmam Əhməd rahiməhullahdan rəvayət edir ki, İmam Əhməd belə demişdir. Əl-xuləfə Əbu Bəkr və Umar və Usman və Ali. Xəlifələr Əbu Bəkir, Ömər, Osman və Ali. Fəqilə ləhu fə Muaviyyə. İmam Əhmədə deyilir ki, bəs Muaviyyə qalə ləm yəkun əhədun əhəqqu bil xilafəti fi zəməni Ali min Ali və rahimallahu Muaviyyə. İmam Əhməd buyurur ki, Əlinin zamanında xəlifəliyə, xilafətə Əlidən daha haqlı heç bir kəs yox idi. Muaviyyəyə isə Allah rəhmət etsin. İmam Əhməd Rahiməhullah sual verən kəsə belə cavab verir. Qalə Əbu Bəkr ibn Ərəbi Əl-Məliki Rahiməhullah fi əvasimil vəl-qavasim İmam Əbu Bəkr ibn Ərəbi Əl-Məliki Məliki məhzəbinin böyük imamlarından Əbu Bəkr ibn Ərəbi Əvasim və Qavasim adlı əsərində 210-211-ci səhifələrdə buyurur ki, Dimnə xəsəli Muaviyyə, Muaviyyənin xislətləri, xasiyyətləri bölümündə buyurur ki, Qiyamuhu bi himayətil bayda və səddüs suğur və islahül cünd və zuhuru aləl aduv və siyasətül xalq. Muaviyyə bin Əbu Sufyan əsli, yəni cəmaatın, İslamın, toplumun əslini himayə etdi və sərhədlərdə sərhədlərdə, yəni düşmənlə üzbəyöz olan yerlərdə suğur yəni deyilən yerlərdə sədd etdi, yəni düşmənlərə qarşı və islahül cund ordunu, əskərləri islah etdi və zuhur aləl aduv düşmənlərə qarşı qalib oldu və siyatətul xalq və insanlara insanları idarə etdi. Qalə İmam Əvzai rahiməhullah. İmam Əvzai rahiməhullah buyurur ki, Ədrəkət xilafətə Muaviyyətə cəmaətun min əshabi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Muaviyyənin xilafətinə Allah Rəsulunun sahabələrindən bir cəmaat, bir toplum yetişdi. Yəni, o xilafətin içərisində yaşadı. Ləm yəntəzi'u yədən min taatin. Onlar, yəni o sahabə toplumu Muaviyyə ibn Əbu Sufyanın xilafəti dönəmində itaətdən əl çəkmədilər. Yəni, itaətə qarşı mültədim oldular. Və lə fərəqü cəmaətə və cəmaatdan heç bir kəs ayrılmadı. Yəni, Allah Rəsulunun sahabələri Muaviyyə bin Əbu Sufyanın xilafəti zamanında itaətə qarşı mültədim oldular və heç birisi cəmaatdan kənara çəkilmədi. Və kənə Zeyd ibn Səbit yəxuzul ətə min Muaviyyə və Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhu müaviyənin verdiyi verdiyi şeyləri götürürdü, qəbul edirdi. Əl-İstiəb kitabı İbn Abdülbər, İbn Abdülbərin İstiəb kitabı 10-cu cild 149-cu səhifə. Və Muaviyyə bin Əbu Sufyan və Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhuma onların arasında baş verən, ümumiyyətlə sahabələrin arasında baş verən döyüşlər, onların arasında baş verən fitnələr barəsində əhl-i sünnətin, əhl-i sünnət imamlarının mövqeyi, hansı ki, bizə də həmən yolu izləmək, həmən minhəcdə olmaq bizə də vacibdir ki, yəni sahabə mövzusunda azğınlığa düşməyək. Qalə İbn Həcər Əsqalani rahiməhullah, İbn, İbn Həcər Əsqalani rahiməhullah buyurur ki, Və ittəfəqə əhlüs-sünnətə alə vücub mən ettə'ni alə əhdin minəs-səhabə bi səbəbin mə vəqə ələhu min hurub. və law urifa al-muhiq minhum." İbn Həcər buyurur ki, əhlus-sünnət ittifaq etmişdir ki, səhabələrin arasında baş verən döyüşlər səbəbi ilə heç bir sahabiyə tənə etmək caiz deyil. Lap o insanlardan hansının daha haqlı olduğu bilinsə də. لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْهُرُوبِ إِلَّا أَنْ اِجْتِهَادٍ Çünki onlar həmən döyüşlərdə, hərblərdə döyüşməklərinin səbəbi yalnız ictihad olmuşdur. وَقَدْ أَفَى اللّٰهُ تَعَالَى أَنِ الْمُخْتِي فِي الْاِجْتِهَادِ İstihatında xəta edən kəs barəsində artıq Allah subhanət halanın əffi bilinir. Yəni Allah subhanət halanın istihatında, Allah subhanət hala istihatda xəta edən kəs barəsində Quran və sünnətdə Allah subhanət halanın həmən kədə əff etməsi bilinir. Bəl səbətə ənəhu yu'cər əcrən vahidən və ənəl musib yu'cər əcrən. Və sabit olaraq, yəni gəlmişdir ki, sünnətdə ictihadında xəta edən kəs bir əcr və ictihadında isabət edən, doğru edən kəs də iki əcrlə əcrlənir. Fəthül Bari 13-cü cild 34-cü səhifə. Deməli, İbn Həcər buyurur ki, sahabələrin arasında baş verən hərblər barəsində Əhl-i sünnətin ittifaqı ondan ibarətdir ki, heç bir kəsə tənə etmək olmaz. Heç bir sahabiyə. Haqlı kəsin kim olduğu bilinsə də belə. Çünki həmən sahabələr arasında baş verən döyüşlər istihad səbəbi ilə baş vermişdir. Qala İmamül Mərvazi rahimehullah. İmam Mərvazi buyurur ki, qultu li Abi Abdullah İmam Əhməd ibn Həmbəl rahimehullah. İmam Əbu Abdullah Əhməd ibn Həmbələ belə dedim ki, Fəmən ərəftuhu yaktubu hədihil əhədisir radiə və yəcməuhə əyuhcəru İmam Əhmədə dedim ki, bu pis hədisləri yığan, yəni sahabələr barəsində, hansı ki, onları bir yerə cəm edir. Bildiyim bir kəs, hansı ki, bu şeyləri edir, o kəsdən hicrət edilirmi? Qalə nəam, İmam Əhməd buyurdu ki, bəli, yəstəhillu sahibi həzihil əhədisir radiyə ər-racim bu cür hədisləri cəm edən kəs rəzm edilməyi haqq edir. Yəni, sahabələrin arasında baş verən münaqişələri, hərbləri, fitnələri cəm edən insan barəsində İmam Mərvəd, İmam Əhmədin tələbəsidir. Deyir ki, İmam Əhməddən soruşdum ki, bu cür rəvayətləri cəm edən kəs tərk edilirmi? Və İmam Əhməd buyurur ki, bəli, bu cür şeyləri yığan insan rəzm edilməyi haqq edir. Bu, nəqli İmam Xalləl rahiməhullah sünnəsində rəvayət edir və Süleyman bin Nasir Əl-Ulivan hafizəhullah sənədinin səhiy olduğunu buyurur. Qiləl İmam Əhməd, İmam Əhmədə deyilir, Mə təqulu fi mən zəəmə ənəhu mubahun ləhu ən yətəkəlləmə fi məsəvi əshabi Rasulillahi sallallahu aleyhi səlləm. İmam Əhmədə deyilir ki, Allah Rəsulunun sahabələrinin pis əməlləri barəsində danışmağın mübah olduğunu, halal olduğunu iddia edən kəs barəsində nə deyə bilərsən? İmam Əhməd buyurur ki, Həzə kələmun su radi. Bu pis, çirkin bir sözdür. Yücənəbunə həvləl qovm və lə yücələsunə. Bu cür insanlardan uzaq olunur və onlarla oturub durulmur. Və yübəyən əmrəhum linnəs və insanlara onların bu əməlləri bəyan edilir, çatdırılır. Ravahul Xəllal fi sünnəti sahihahu e, Süleyman bin Nasir Əl-Ulvani. Yenə bu nəqli İmam Xəllal sünnəndə rəvayət edir və Süleyman bin Nasir Əl-Ulvan hafizəhullah sənədinin səhih olduğunu buyurur. Rava İbn Əbu Dunya deməli İmam İbn Əbu Dunya rəvayət edir ki Ömər bin Abdülaziz barəsində Qalə rəaytu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fil mənəm. Ömər bin Abdüləziz rahiməhullah buyurur ki, Allah Rəsulunu yuxuda gördüm. Və Əbu Bəkr və Ömər cəlisəni indəhu. Və Əbu Bəkr ilə Ömər Allah Rəsulunun yanında əyləşmişdilər. Fəsəlləmtu aleyhi və cələstu və səlləmtu aleyhi və cələstu və salam verib və onların yanında əyləşdim. Fəbeynəmə ənə cəlis utiyə bi Əli və Muaviyyə. Və mən bu vəziyyətdə olarkən Əli ilə Muaviyyə gətirildi. Fəədxələ beytən və ucifəl bəb. Onlar otağa salındılar və qapı bağlandı. Və ənə ənzur fəmə, fəmə, fə, və ənə ənzur fəmə kənə bi əsrə min ən xarəcə Əli. Və mən baxdım ki, Əli çıxdı, surətlə çıxdı. Və huvə yəqul, Qudiyəli və Rabbul Kəbə və Əli otaqdan çıxaraq dedi ki, Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, hökm mənim leyhimə, yəni mənim xeyrimə verildi. Summa ma kana bi asra min an kharaja Muaviyə. Sonra bundan sonra isə Muaviyə surətlə çıxdı. Və huwa yaqulĞufirə li və Rabbil Kəbə. Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, mən bağışlandım. Bu, e, yəni böyük insan olmuşdu Əməvi vaxtında, Əməvi hakimiyyəti dönəmində xəlifə olmuşdu, ədalətli insan olmuşdu və əhl-sünnət ulaması Ömər bin Abdüləzizi Raşidi xəlifə olaraq, yəni ədalətinə görə, fəzilətinə görə, təqva sahibinə görə e, Raşidi xəlifə deyə adlandırmışlar. İbn Əbu Dunya bu yuxunu, Ömər bin Abdüləzizin yuxusunu nəql edir öz kitabında. Xüsulə İmam Əhməd rahiməhullah Əmmə cərə beynə Ali və Muaviyyə İmam Əhməd rahiməhullah sual edilir ki, Muaviyyə və əlinin arasında olanlar barəsində sual verilir İmam Əhmədə və deyir ki, İmam Əhməd Tilkə ümmətun qad xalət ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum və lə tüsəlunə əmmə kənu yə'məlun Bəqərə surəsinin 134-cü ayəti. Allah Subhanahu taala buyurur ki, İmam Əhməd bu ayətlə sual verənə cavab verir ki, onlar bir ümmət idi, keçib getdilər. Onların qadandıqları özlərinə, sizin qadandığınız özünüzə. Onların etdikləri barəsində siz soruşulmayacaqsınız. İmam İbn Əbu Şeybə və İmam Tabarani və İmam İbn Əsakir bu üç imamın rəvayət etdiyi və Muhammed Ziyad ibn Umar Ət-Tuklə Hafizahullahın səhih dediyi rəvayətdə Siffin döyüşündən sonra Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhu belə deyir. Qatla ya və qatla Muaviyyə fil cənnə. Mənim və Muaviyyənin ölüləri cənnətdədir. <clears throat> روى ابن أبو شيبة وابن أساكير وابن العديم أن عبد الله ابن عروة قال أخبرني من شهد الصفين Deməli, yenə İbn Əbu Şeybə və İbn Əsakir və İbn Adim Abdullah ibn Urvadan rəvayət edirlər ki, Abdullah ibn Urva buyurur ki, qalə əxbərəni mən şahidə siffin. Siffin döyüşünə iştirak edən, e, şahid olan adam mənə xəbər verdi ki, qalə rəeytu aliyyən xarədə fitilkə ləyəl. Mən Həmən Siffin döyüşündən öncə olan gecələrin birisində Əli radiyallahu anhını gördüm ki, çıxdı fənəzərə ilə əhli Şəm və Şam əhlinə tərəf baxdı və dedi ki, Allahım məğfirli və ləhum, Allahım məni də onları da bağışla. Və bu rəvayətin Şeyx Muhammed Ziyad İbn Marattuq ilə səhih olduğunu deyir. Yəni bu iki söz Əmir el-Müminin Əli ibn Əbi Talibin Siffin döyüşündə hər iki tərəfə eyni münasibətdə olduğunu göstərir ki, hər iki tərəfə onların da bağışlanmasını istəyir, özünün də bağışlanmasını istəyir. Hər iki tərəfin ölənlərinin cənnətdə olduğunu bildirir. Yəni, bu döyüş küfür, İslam, yəni e, küfr əhli ilə İslam əhlinin döyüşü kimi belə döyüş olmamışdır. Ona görə əhl-sünnət imamları bu döyüşün istihad e, və fitnə səbəbi ilə baş verdiyini bildirirlər. Qalə İbn Teymiyyə rahiməhullah. İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, deməli Minhəcüs Sünnə 4-cü cild 394-cü səhifə. İttefaqə əhlüs sünnə alə ənəhu la təfsuk vahidətun minə taifətəyn və in qalu fi ihtəhumə innəhum kənu buğat. İki tayfa, yəni iki sahabə tayfası, siffində döyüşən iki tayfa əhl-i sünnət ittifak etmişdir ki, hər iki tayfa fasıq belə adlanmırlar. Əhl-i sünnət imamları iki tayfanın birinin bəği olduğunu, həddə aşdığını, olduğunu desə də belə, hər iki tayfa fasıq belə adlanmırlar. لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَأَوِّلِينَ مُجْتَهِدِينَ وَالْمُجْتَهِدْ وَالْمُخْتِ لَا يَكْفُرْ وَلَا يَفْسُقُ Çünki hər iki tərəf təvil etmişdir, ictihad etmişdir və ictihad edən və xəta edən kəs nə küfr etmiş sayılır, nə də fısq etmiş sayılır. Ən Cəfər ibn Muhammed ibn Ali ibn Hüseyn ən əbihi deməli, Cəfər Əli bin Əbi Talibin övladları da bunlar. Cəfər ibn Muhammed ibn Ali ibn Hüseyn Hüseyn radiyallahu anhu da atasından, Əli bin Əbi Talibdən rəvayət edir ki, Zukrə ində Ali yevmu sıffin əv yevmul cəməl. Əli radiyallahu anhunun yanında siffin və yaxud da cəməl günü döyüşü zikr edilir. Fətəkarnəl küfür və zikr edən insanlar küfür kəlməsini zikr edirlər. Qalə Ali bin Əbi Talib radiyallahu anhu. Ali bin Əbi Talib radiyallahu anhu buyurur ki, Lə təqulu zəlik, bunu deməyin. Və zəəmu ənnə bəğeynə aleyhim və zəəmnə ənnəhum bəğəv aleynə. Biz iddia etdik ki, onlar bizə qarşı həddi aşıblar, onlarsa iddia etdilər ki, biz onlara qarşı həddi aşmışıq. Fəqatəlnəhum alə zəlik və bunun üzərində də onlarla döyüşdük. Əli bin Əbu Talib buyurur. Ravah Əbu Zar'a fi tarixihi və İbn Əsakir sənədəu sahih. Deməli, bu nəqli Əbu Zar öz tarix kitabında rəvayət edir və İbn Əsakir rəvayət edir və Şeyx Muhammed Ziyad İbn Ümar Əttuklə bu nəqlin sənədinin səhih olduğunu buyurur. Və bu sahabələr arasında baş verən döyüşlər Maviyyə və Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhuma sahabələr arasında baş verən döyüşlərdə sahabələrin, böyük sahabələrin əksəriyyəti bunun fitnə olduğunu bilərək sahabələrin əksəriyyəti bu döyüşdə iştirak etməmişdilər. Səd ibn Əbu Vakkas radiyallahu anhudan rəvayət olunur. Qilə ləhu fə innəkə min əhlü şura və əntə əhəqqü bihədəl əmr. Sad ibn Əbu Vakkas, on cənnətlə müjdələnən sahabələrdən birisi, Sad ibn Əbu Vakkasa deyilir ki, sən şura əhlindənsən və bu işdə daha haqlısan. Yəni, xilafət işində daha haqlısan başqalarından. Və qalə Sad ibn Əbu Vakkas radiyallahu anh buyurur ki, Lə uqatil həttə tə'tunu biseyfin. Ləhu aynən və lisən və şəfətən. Mən döyüşməyəcəyəm. Yalnız o vaxt döyüşərəm ki, mənə bir qılınc verin. Həmən qılıncın iki gözü olsun, dili olsun və iki dodağı olsun. Ya'risul mu'min minəl kafir və kafirlə mömini bir-birindən ayırsın. Fəqət cəhəddu və ənə əriful cihəd. Mən artıq döyüş etmişəm, cihad etmişəm və cihadın nə olduğunu bilirəm. Və bu nəqli də Əbu Naim Rahiməhullah fi Mərifəti Səhəbə adlı əsərində 1-ci cild 135-ci səhifədə rəvayət edilir. Yəni, əhl-i sünnət üləmasının sahabənin arasında baş verən bu döyüşlər Siffin və Cəməl döyüşü barəsindəki mövqeyi budur. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur Hucurat surəsində: "Və in taifatan minel mu'minina iktatalu fa aslihu beynehuma." فإن bəğət ihdəhumə aləl-uxra fəqatilulləti təbği həttə təfiyə ilə əmrilləh. Əgər möminlərdən iki tayfa bir-biriləri ilə döyüşərlərsə, onların arasını islah edin. Allah subhanət hala üçüncü tərəfə əmr edir ki, onların arasını islah edin və onlardan birisi əgər digərinə qarşı həddə aşarsa, həddə aşan tərəflə Allahın əmrinə dönüncəyə qədər döyüşün. Bu ayət, əhl-i sünnət alimləri bu ayəti sahabələrin arasında baş verən döyüşlərə istidlal edərək dəlil olaraq gətirmişlər. Çünki Allah Rəsulunun sağlığında iki mömin tayfa arasında döyüş baş verməmişdi. Allah Subhanahu taala ayətin əvvəlində buyurur ki: "Və in taifatan minel mu'minin" Möminlərdən iki tayfa iqtatalu döyüşərlər. Deməli, iki mömin tayfanın arasında döyüşün, hərbin baş verməsi onların hər ikisindən birinin üzərindən mömin adının qaldırılmasına səbəb deyil. Çünki Allah Subhanahu taala hər iki döyüşən tərəfə və in taifətani minəl müminin möminlərdən iki tayfə döyüşərdi. Deməli ki, möminin bir-birinlə döyüşməsi, onun birisinin İslamdan çıxması, küfrə girməsi demək deyil. Tabiinlərin imamlarından olan, tabiinlərin böyüklərindən olan İbn Şihab Əz-Zuhri rahimehullah sahabələrin arasında baş verən döyüşlərlə bağlı deyir. Bu İbn Şihab Əz-Zuhri təbiinlərin içərisində ən böyük olanlarından, ən alim olanlarından, ən alim olanlarındandır. İmam Şafii rahimehullah Um kitabında 7-ci cild 321-ci səhifədə buyurur ki: "Əfqahuhum və a'lam a'lamuhum fi zamanihi və a'lamuhum bi hadisi Rasulillah sallallahu alayhi və sallam İbn Şihab əz-Zuhri." İmam Şafii buyurur ki, təbiinlərin ən fəqihi, və ən elmlisi və zamanında Allah Rəsulunun hədislərini ən yaxşı bilən şəxs İbn Şihab Əz-Zuhri olub. İbn Şihab təbiinlərin ən böyük imamlarındandır. Səid ibn Mənsur öz sünənində və İmam Abdurrazzaq Musannafda İbni Şihab Əz-Zuhrinin həmən döyüşlərlə bağlı sözünü nəql edir. İmam Zuhri buyurur ki, Ənəl əmrə kənə fitnətən müştəbihətən Bu iş, yəni sahabələrin arasında olan döyüş iştibah, yəni qarışıq olan bir fitnə idi. Və ənnə səhabətə və fihim mən şəhidə bədrən və sahabələr də bu fitnənin, fitnənin içərisində idilər və onların içərisində Bədir əhli, yəni Bədirdə döyüşmüşlər də var idi. Rav ən yəhtəru əmrəl fitnə və onlar bildilər ki, bu hədər olan bir fitnədir. Yəni, hədər, boş olan bir fitnədir. Və la yuqamu haddun və la qisasun və la malun istuhillə bi ta'vilin fiha. Və bunun üçün də bu bunun fitnə, hədər olan bir fitnə olduğunu bildiklərinə görə sahabelər bu döyüşdən sonra heç bir şeydə hədd tətbiq etmədilər və heç bir kəsdən qisas almadılar və təvil nəticəsində halal edilmiş mal barəsində də heç bir kəsdən heç bir şeydə hədd tətbiq etmədilər. Yəni bunun fitnə olduğunu bildiklərinə görə döyüşdə insanlar ölməsinə baxmayaraq malların götürülməsinə baxmayaraq, döyüşdən sonra sahabələr bunun hədər, fitnə olduğunu bildiklərinə görə heç bir kəs, heç bir kəsdən həd, qisas tələb etməmişdir. Əhl-i sünnətin, əhl-i sünnət məhzəbinin Muaviyyə bin Əbu Sufyan radiyallahu anhu və Muaviyyə bin Əbu Sufyanın hakimiyyəti dönəmində baş verən döyüşlər sahabələr barəsində sahabələr barəsində sahabələr arasında baş verən döyüşlər barəsində mövqeyi budur. Və Muaviyə bin Əbu Sufyanın fəzilətləri ilə bağlı müasir elm əhlindən təsnif edən, yəni kitab yazan inşallah 3 kitab, 3 risalə zikr edəcəm ki, yəni o bu kitablara müraciət etmək, bunlara baxmaq faydalıdır. Yəni bu sahabənin fəzilətləri ilə bağlı və sələfin, sahabənin, tabiinin və əhlüsünnət imamlarının sahabə barəsində sözləri bu kitablarda yəni istənilən qədər var. Birinci kitab Min Əqvadil Munsifin fi Sahabiyyil Xalifə Muaviyyə bin Əbu Sufyan. Deməli, sahabə, xəlifə Muaviyyə bin Əbu Sufyan barəsində insaflıların sözü. Bu kitabın müəllifi e, Abdülmuhsin Əbbəd. İkinci kitab Min Fədail və Əxbər Muaviyyə bin Əbu Sufyan. Muaviyyə bin Əbu Sufyanın fəzilətləri və onun xəbərləri barəsində. Deməli, kitabın müəllifi Muhammed Ziyad İbn Umar Ət-Tuklə. Üçüncü kitab İstinfər fi Zəbbi ən Səhabətil Əxyar. Süleyman bin Nasir Əl-Ulvan. Deməli, bu üç müasir kitab Muaviyyə bin Əbu Sufyan və ümumən sahabə barəsində əhl-sünnətin mövqeyini çatdırır və sahabəyə tənə edən, xüsusən Muaviyyə bin Əbu Sufyan barəsində tənə edən insanlara bu kitablarda əhlüsünnətin, yəni cavabı, əhlüsünnətin münasibəti zikr olunur. Və sahabə mövzusu lap başda dediyim kimi bizim əqidə məsələmizdir və sahabə barəsində istənilən sahabə barəsində pis fikrə, pis düşüncəyə düşməməkdən ötürü sahabəni tanımaq, öyrənmək yəni bizim dinimizi bizə nəql edən ilk ümmətin əvvəlində olan insanlar sahabələrdir. Onları sevmək imandandır. Onları sevmək İslamdır. Onlara buğz etmək, onlar barəsində pis danışmaq bu nifaqdır, bu küfürdür, bu tuğyandır. Yəni sahabələri tanımaq, sevmək bizim əqidəmizdir. Və Allah Subhanahu taala-dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan etsin və bizi sahabələrin yolunda İslamı doğru dürüst yaşayan müsəlmanlardan etsin. Və axiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ente, əstəğfiruka və etûbu ileyk.